פרק ג' והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עמה, ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו את קול אדוני אלוהים, מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה, ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא כי ערום אנוכי ואחווה. ויאמר, מי הגיד לך כי ערום אתה. המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השיעני ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. אל האישה אמר, הרבה ארבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת כי עפר אתה, ואל עפר תשוב. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים.